To jest, da vidimo šta nam Allah poslanik ali sada tvoj selam govori, naređuje kad i kako i gdje treba da se postavimo. Danas ćemo govoriti o nečemu što se kako tiče svakog od nas po nosom, a zatim i bez puno osvrtanja kroz prizmu čitavog događaja umetu Muhammed Ali Selatu Veselam danas. Zašto se ove stvari dešavaju i šta je ovo što je, šta je to što je uzrok ovolike rasijepanosti među nama. Allaha molim da im podari bereketa da ono što sam pripremio bude samo radi njega i da nas sve sačuva djehennemske vatre. Mekr, zamka, je ono što Allah subhanahu wa ta'ala pripisuje sebi. To je, braćo moja, njegovo uzvraćanje. On to radi posredstvom poslanika svojih odani robova i na samo njemu poznate načine. Na ovaj način, ovim mekrom Allah, braćo moja, suzbija spletke svih neprijatelja njegovi robova. Dobro me slušajte. Polako ću govorit. Allah vam bereke dao. Znači Allah će pomoći svoje robove nad onim drugima svojim mekrom. Svojim spletkama. Samo što su spletke nevjernika i svi drugi, pa i naši ružne, odvratne, ogavne, Allahu mrske, Allahove zamke, koristit ćemo ovaj termin, su braćo moja najbolje, najvrednije. Zašto? Zato što su one pravedne i one su ove mek, jel tako, Allahove zamke su s ciljem uzvraćanja. Pa je Allahova, tako, spletka, apsolutna pravda na dunjalku. Abdullah ibn Mesud govori u jednom podružnjem hadisu, <clears throat> pa kaže, Pričao nam je Allahov poslanik, a on je istinoljubiv i istinu govori. Čovjek se stvara u utrobi majke 40 dala nutfa, je tako? Zatim bude isto toliko alak zapačak. Pa bude mudga, gruda mesa, pa kaže Allah pošalje meleka da mu udahne dušu i naredi da mu se zapišu četiri stvari. Prva, nafaka, druga, dužina života, treća njegova djela i četvrta hoće li u džennet ili će u džahnem. Znači Allah on nama zna gdje smo. Mi nijedan ne znamo. Idemo dalje. Kaže dalje poslanik ali sratu salam. Slušajte braćo dobro. Kune se poslanik Allahom nastavku hadisa koji je mu tefekom na leji. Kaže tako mi Allaha desi se da čovjek radi posao koji ga vodi u džennet. Sve dok kaže ne bude između njega i dženneta koliko lakat. Pa kaže, pa ga pretekne ono što mu je zapisano. Tako? Pretekla ga, braćo moja, ono što je zapisano i kaže Allah ga baci u džennet. Zatim drugi, je tako, o njemu nećemo, samo ćemo u prvom, koji uradi lakat, laka do, do dženema, pa ga Allah, Allah uvede u dženet. Međutim, ovaj prvi, radio dijela dženetlija. Allah molim da to ne bude niko od nas. Dijela dženetlija radi samo njegov rob. Tako. Međutim, samo lakat do dženeta i, i, i sretnije ga Allahov mekr. Allahova spletka i Allah ga zaustavi. Zbog čega se to dešava? Braćo moja, ovaj čovjek je u očima ljudi i radio djela dženeta. Međutim, tako, to su po viđenju bila djela koja uvode u dženet. Međutim, da su to bila ispravna djela, Allah bi ga zavolio i uveo bi ga u dženet. Međutim, ta djela su bila puna mekra, puna samoobmane, puna oholosti, puna kibura. Nisu se zahvaljivali Allahu na tim dijelima, nego se uzdizali, pa ga je stiglo, stiglo Allahu mekr, Allahova spletka. Ovaj dio hadisa, svedek između njega i dženeta, ne bude koliko jedan lakat. Kažu islamski učenjaci, da je, kaže, ovaj nesretnik u sebi nosio jednu skrivenu mahanu, koja ga je pred sami život upropastila iznegadila ga u presudnom času. Imamo li pravo, braćo moja, onda se dići svojim dijelima? Allah te uputi na ibadet. I ti se oholiš nad Allahom. Zato što si upućen kao njegov rob. I omalovažavaš i istinu i ljude oko sebe. Ova mahana koja se Može desiti u nama da nas Allah nije sačuva. Ona prevlada laka do dženeta. Je tako? I ona bude u skladu sa onim što si ti radio. Da nije bilo te mahane sakrivene u našim prsima, je tako? Ne bi Allah te barak ili tala izobličio naš iman odjednom. Neki dan smo upoznali jednog brata Na jednom mjestu. Znamo ga po dobru, po hajru. Za samo nekoliko dana hal ovog brata se mijenja. On nas naziva ortodoksnim nevjernicima. Prokletnicima. I tako dalje, i tako dalje. Allahu se utječem od ovakvog ponašanja. Ova dijela koja su sakrivena bila, to jest, to su spletke samoga tebe u odnosu na Allaha, zaneo si se malo više i onda su te bacila u džehennem. <clears throat> Allah te barek i utala ovdje nam pokazuje, braćo moja, u ajetu kale inni a'lamu ma la ta'lemun. Kada je rekao melecima, i bli, da učine i blisu, da učine seždu naklona. Adam ali selatu vaselam. Meleci su zahvalili Allahu, poslušali njegove naredbe, slušali ono što Allah naređuje i uradili. Iblis odjednom pade našta Na Allahovu zamku. Kale inni alemu ma la ta'lamun. Uzvišeni kaže, ja znam ono što vi ne znate. Pa šta ovdje uzvišeni kaže? Iblis ode u džehennem, zbog čega? Pogledajte. Meleci nisu znali, i sam Iblis. Allah je spremio splitku, spletku Iblisu. Zbog čega? Zato što je ovaj duboko kod sebe već imao spletku kojom je namjeravao i evo ona se obistinila. Zavodi Allahove robove. Kale alemu inni. Kaže uzvišeni, ja znam ono što vi ne znate. Tako i Allah, braćo moja, onama zna o meni ono što vi ne znate. Ovama svakom pojedinačno Allah zna ono što drugi ne znaju. Pa će kad tad, kad tad, ako budemo od onih koji spletkare, obmanjuju, Allah te spletke obejani. Allah će ih pokazati Allah će ih razotkriti. Zašto? Zašto, braćo moja? Zato što su njegove spletke pravedne. Je tako? Zato što su pravedne. Zato što Allah ne voli zulm i nepravdu. I ne da da se to širi. Kaže, što se tiče Allahovi robova, nas, poslanika i svih njegovih muvahida koji ispoljavaju ibadet samo njemu. Ovaj strah od ovog mekra, braćo moja, mora biti opravdan. On mora postojati. Zašto kaže Allah subhanahu wa ta'ala Afa aminu mekar Allah kaže zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Fela ya'manu makar Allah illa al-qawmu khasirun. Allahove je tako, opet makr, spletke, se ne boji samo narod kome kazna na pomogu. Pa ovaj strah da nama Allah ne priprema spletku, braćo moja, je šta? To jest grijesi su, braćo moja, oni su izvor našeg straha. Kada griješimo, a griješit ćemo, oni moraju biti nužno proizvesti strah, da budu izvor straha od čega? Pa od Allahove zamke. Afaminu makar Allah, zar ste sigurni dok griješite da vas Allah neće kazniti? A ako ovo nema kod nas, a ako ovo nema kod nas, bit ćemo u jednu od četiri kategorije. Ovaj ajet se, braće moje, odnosi i na velike grešnike i na nevjernike. Jer tako, poruka ajeta je da ne može Allah u rob griješiti, a u isto vrijeme da bude siguran da mu se na njegovo spletkarenje i obmane neće uzvrat šta je spletkarenje i obmana pa svi grijesi braćo moja najgori od toga jeste da se oholiš zašto ti se to dešava zato što nemaš nade u Allahovu milost je tako? a Allahova milost je izvor naše nade braćo strah To jest naše griješenje su izvor straha od Allaha. A nada u Allahovu milost je šta? Allahova milost je izvor naše nade da će nam se Allah smilovati. Allah te bareke o tala. Govori o spletkama i odnose se na velike grešnike i na nevjernike. Moramo znati, braćo moja i sestre, I trebamo poznavati načine kojima Allah opisa kako nas kažava. Kako ćemo znati da se nama sprema zamka. Prva stvar. Ono što se trebamo bojati jeste da Allah Tebare Kvetala u vezi sa njegovim mekrom jeste to da nam on ne odlaže kaznu zbog grijeha koje smo uradili. Tako? Pa, se, pa nas to zanese I vidimo da nas još ne stiže kazna. Ovo je siguran znak, brate i sestro. Da će kazna sigurno doći. Znači, prvi slučaj. Kada mi griješimo i prestu, činimo lave prestupe. Ali smo nemarni. Ne molimo Allaha za oprost svojih grijeha, I onda se na to naviknemo. Kad se naviknemo na ovo, a Allah nas pušta, A neka jemo se za to. Znajte sigurno da nam Allah sprema kaznu. Drugi znak jeste da se bojimo da nas ne zanese zaborav na Allaha i zanesenost. Je tako? Zašto? Zato što će Allah tako nama uraditi. On će nas šta? Zapostaviti i napustiti. Kada dok griješimo, zaboravimo na njega i nastavimo i dalje. Ovdje, braćo moja, govore učenjaci Na primjer, u jednoj vrsti grijeha. Znate kako od grijeha nastaje kibur? Ustrajavanjem na njemu, izobličavanjem toga, a na kraju pravdanjem svoga grijeha. Ovo je najveći, jedan od najvećih vidova kibura, braćan. Da pravdaš svoj grijeh. Šta danas rade ljudi? Šta rade danas muslimani? Nećemo o nevjericima. Oni su već u spletku dobili zbog visine kibura i oholosti koje imaju u sebi. Odma su kažnjeni ako se ne pokaju. Muslimani pravdaju šta ćemo ovako, ovako, to ćemo, to ćemo. Hajmo demokratijom uzdignuti islam. Hajmo s novotarima pomoći islam. Hajmo ovo, hajmo ono. Hajmo dignit ruku na vrata muslimana. Jezik, šta je ovo, vraća moja? Znak da Allah sprema ti kaznu. Sljedeća stvar jeste da rob Allahov više i ne prepozna svoje mahane i svoje grijehe. Toliko i zapostavio tako, da uopšte ne prepozna šta je. Ovakve Allah, braća moja, kažnjava kazni ih, a oni ne znaju šta je snašlo. Kazni ih jedno. Oni nemaju pojma. Sjećate se tsunamija. Je tako? Toliko oblika smrtnih slučajeva. Djela kazni narod, ne znaju ni šta je. Zašto ne znaju? Zbog svoje kibura i oholosti. I grijeha koji su imali kod sebe. I četvrta stvar jeste, braćo moja, ona koja sve su za nas bitne, jeste da se Allahovi robovi boje da je Allah uzvišen i ne iskuša onim što ne mogu podnijeti. Slušajte dobro. Onaj ko padne na iskušenju, onaj ko padne na iskušenju, znak je da ga Allah napustio. Znajte dobro. Jer Allah, ako iskuša roba, neće ga napustiti zato što ga voli. A ako ga napusti, to je znak da ga šta? da ga ne volim. I kad padneš na iskušenju, to je siguran znak da te Allahu mekr stigo. Stigla te njegova zamka u kojoj si sam upo. Zato, braćo moja i sestre, dobro pazite šta govorite. Ja bi uradio ovo. Ja ću uraditi ovo. Ja mogu to. Ja sam spreman za ovo. Nemoj, brate moj, sačekaj. Ili reci, inša Allah. Jer Allah o tebi zna sve. On zna tajne nebesa i zemlje. Zna šta u zemlju ulazi, a šta iz nje izlazi. Nijedan suhi list ne padne, a da on za njega ne zna. Sve što stvori detajno je obavješten. Plemeniti, mudri, dobročinitelj, jedini dostojan hvale. On nas stvorio i zna o nama sve. Ovo je dovoljan razlog da ovo probudi strah u nama od onoga koji nas je stvorio. Ovo je dovoljan razlog, braćo moja, da se bojimo da nam Allah ne sprema zamku. Ako je i primijetimo, ako nakon što čujemo riječi svoga gospodara, nađemo kod sebe i zavoli nas, to je dobro. Allaha mi, braću, to je dobro. Jer samo mrtvog rane ne bole, samo budala ne osjeća bol, a zdrav osjeća bol, još je živ. Zato ako osjećate bol, ako osjećate strah od Allaha, ako osjećate strah od Allaha zbog njegovog mekra sprem vaših grijeha, Allaha mi to je dobro. To je dobar znak ovo će kod vas suzbiti i sasjeći u korijenu kibur u odnosu sprem Allaha te bareke o te ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu koji nas je uputio I hvala Allahu da smo još živi. I molim ga subhanahu wa ta'ala da učini da osjećamo svoje grijehe. A zatim da nas oni zaboli. Kaže uzvišeni. Kul ja ibadi. Obratite pažnju. Nije rekao kul ja i nas ljudi. Ne, ne. Kul ja ibadi. O robovi moji. Nije to kad majka zove sinčiću moj. Dijete moje, hodi majici svojoj. Tako? Nije, braćo moja. Majka voli svoje dijete kad ga tek rodi. Samo to majke znaju kako izgleda. Ne. Ali kad te Allah nazove svojim robom, kuli ja i badi, reci, o, robovi moji, pa kaže uzvišeni. A kada uzvišeni poziva, šta treba da uradi njegov rob? Da odmah naću uši dobro i da se pripremi da sasluša šta mu gospodar govori. Pa kaže uzvišeni, kul ja ibadi, alladine asrafu. Pa i opisuje, o robovi moji, alladine asrafu, ovo znači šta? Vi koji ste prešli sve granice u griješenju. Subhanallahi wa bihamdi. Naziva nas Allah svojim robovima. One koji su prešli granicu i daje im nadu, pa kaže uzvišeni, ala anfusim la taqnetu min rahmeti Allah, kaže uzvišeni, o robovi moji, eledina esrafu, koji ste prešli granice, nemojte gubit nadu u Allahovu milost. Evo, odmah ćeš se riješiti mekra, Allahove zanke, on te poziva, stvorio te i opet te poziva, da ga zamoliš da ti oprosti. Uz obećanje da će ti oprostiti. Šart, pa samo da ga zamoliš. Kako će onda neko koja asija i griješi volje tebe? Tebe kao brata, kad ne voli da njemu njegov gospodar koji ga zove robom, da mu oprosti. Kako će te voliti? Pa normalno da će te ubiti. Normalno da će ti spletke postavljati. Jer spletke njegove su spletke koje će Allah zaustaviti i one će biti prepoznatljive. Uzvišeni kaže robovi moji koji ste u svaku mjeru u griješenju prešli nemojte gubiti nadu Allahu milost. Pa kaže uzvišeni dalje Inna Allah jakfiru zunube džemija Gledajte ovo. Allah će sve grijehe oprostiti. Evo koliko ljudima treba. Samo jedna sekunda iskrenosti. Allah kaže, on ne laže, braćo moja, njemu to ne priliči, nisu njegova obećanja ko naša. On kaže, uradite to, ja ću vas uvesti u dželjet. Uradite to, uvest ću vas u dželjet, ali me morate moliti za oproštaj. Jedan od uzroka ulaska u dželjet jeste oprost. Mišari ula mafiretim i rabbikum, od dželjetin ardu asamavatu al ard, uiddetim mutakim. Nastavite da zaslužite oprost. Oprost gospodara svoga. I onda džennet. Jer ne možeš griješiti. Je tako? Jer nemoguće da Allahov rob bude taj Allahov rob koji ga nikad ne moli za oprost svojih grija. To je nemoguće. Braćo moja i sestre. Nemoguće. Osim propalici i onome čija djela su laka do dženeta, onda ga Allah baci u džehennem. Jer smatra da je dostigo tolike deređe da može sa tih veličanstvenih ibadeta na koje ga je Allah uputio i doveo ponižavati one koji nisu došli njegov stepen. Nisi ti zato upućen, nija ni ti. Allah upućuje svakog na ono zašta je. Vrata dženeta ima ih malo više, Za ove, za one, za one, za one. Biće oni koji će na sva vrata ulaziti. Allaha molim da budemo dovi. Ali ostavljena su vrata, ipak se ulazi u džennet. Neko će davat, slab je za nešto drugo. Neko će postit, slab je za nešto treće. Ali vrata milosti Allahove su u džennetu, braćo moja, otvorena. Šart za svu ovu milost jeste da ga molimo da nam oprosti. Ništa više. Ne trebaju ti ni pare, ni putovanja, ništa. Pa kaže uzvišeni dalje Inna Allah jakfiru zunube džemija. Ovo džemija, braćo moja, jeste sve grijehe. Za sve što uradite. Ako zamolite za oprost, kaže Allah Inna Allah jakfiru zunube džemija. Kaže Allah će oprostiti. Sve što uradite pa makar širk počinili, bili mušici, od velike griješ, samo zamolite, zamolimo da nam Allah to oprosti. I Allah obećava da će kaže oprosti. Zašto? Zašto to tako uzvišeno obećava? Zato što je on innahu humal gafuru rahim. Zato što je on šta? Doista taj koji doista mnogo prašta i što je, što je milostiv. Kako onda možeš spavat mirno, a od onoga koji prašta i milostivog me moli za oprost. Kako možeš spavat? Uzvišeni kaže, voli mene hafe me kama rabbihi džennetan. Kaže onoga, ko se bude, ko bude strahovao i bojao se stajanja pred Allahom, džennetan, dva perivoja. Evo straha. Je tako? Dok griješiš, Moraš strahovat da ti Allah nije tvojim griješenjem već spremio zamku, pa te pušta. Jer zašto pušta? Pa ne upućuje te da se ispraviš od toga. A čim te ne upućuje, imaš problem, brate i sestro. Čim konstantno griješiš, čim se u tebi pojavljuje kibur, znaj na to te Allah nije uputio. Ti griješiš i nešto nije u redu. Zato su asabi plakali nad svojim grijesima. Zato kada čuju samo džehennem, padali bi u nesvijest. I straha da ne budu njegovi stanovnici. Kaže uzvišeni, Vakbele ba'duhum ala ba'dijete sa'enun. Kaže i obraćat će se dženetlije jedni drugima i govoriti. Slušajte dobro. Kalu inna kunna min kablu, kunna kablu fi ehlina mušfiqin. Kaže, mi smo, kaže, prije, ovo govore dženetlije, dvojica razgovaraju. Kaže, mi smo prije strahovali. Bilo nas je strah da nećemo zaglaviti u džahennemu, pa je taj strah nužno proizveo nadu Allahovu milost, pa smo ga molili da nam oprosti. I evo nas sad, pa kažu dalje, فَنَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُونَ kaže uzvišeni, pa nam je, kaže, Allah milost svoju darovao i od patnje u džehennemu nas sačuvao. Šta su malo prije rekli? Kaže, e, fi ehli namuš fikin, mi smo strahovali. Mi smo pali u Allahovu zamku. Bilo nas je strah da nas ta zamka neće stignuti. Pa evo nas sad u džennetu. Pa kaže, dalje govori, inna kunna min kablu ne Kaže, i mi smo njemu činili ibadet, a dova je ibadet. Sve ono što uradiš, Vrate moj sestro, sve ono što uradiš, tvoj kibur sprem dijela, koliko god bilo veliko, suzbiće samo šta? Rabbena te kabelina, gospodar moj, primi ovo od nas. Suzbiće dova i strah od Allaha da ti to djelo neće primiti. Ibrahim ali i salatu wasalam i svi poslanici ali i mu salatu wasalam, svi su molili nakon svojih dijela da im Allah ta dijela primi. Da ne bude u njima licimjerstva, ni faka, rija, oholosti. Iza jae nasrullahi vel feth, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا kaže uzvišeni smrt dolazi poslaniku ali sallatu wasalam Ebu Bekr plače i gledaju u njega najbolje razumije Kur'an Zna najbolje Allaho poslanika. Kaže, što plaćeš? Kaže, znam ja šta je ovo. Znam ja što su ovi ajeti objavljeni. Izađa je nasrula i fet kada vidiš da el fet sigurna pobjeda, dođu. I vidiš ljude kako ulaze u skupinama u Allahovu vjeru. Zašto mu Bekr zna da ulazi smrt? Naredba poslaniku da ne bude ohol. Ti veličaj, fe sebi bihamdi rabike ostakfir veličaj svoga gospodara i moli ga da ti oprosti. Ko? Ti, Allahov poslaniće. Inohu, zaista je, kaže, on taj koji prima pokajanje. Veličanstvena djela radio, 23 godine. Molio Allah svaki dan za oprost. Krvario, gladan bio, žedan bio. I opet, zadnji ajeti, kako neki učenjaci kažu, govore poslaniku objave da moli, da veliča Allaha i dalje, da tako završi smrt, svoju misiju, da ga moli da mu oprosti jer će on primi pokajanje. Ko? Allahov poslanik. A šta ćemo ja i ti? Ko smo ja i ti prispjeli? Njemu je žene zagarantovan. Ebu Bekre je u džennetu. Omer je u džennetu. Gdje smo ja i ti? Gdje smo mi? Sredili smo svoje papire, pa možemo drugima potpisivati. Nismo, braćo moja i sestre. Zato znajte dobro. Pazite dobro ako griješite. I stravate u tome bez moljenja Allah za oprost. Znajte dobro. Obilje Dunjaluka nekad može biti kazna. Obilje neke stvari može biti kazna. Iskušenja kojima sebe precijeniš i stavljaš sam sebe, može biti kazna. Jer hoćeš da uradiš nešto što na, najbolji nisu mogli uraditi. Zašto? Zato što imaš visoko mišljenje o sebi. I mišliš da sam možeš pobjediti tri miliona ljudi. Visoko mišljenje imaš o sebi. A vidi, stani malo. Stani malo, brojnost u islamu ima i te kako smisla. Osim ako Allah iskuša svoje robove, je tako? Želi da ih stavi na iskušenje, pa makar ih bilo i malo, ali to je znak njegove pomoći i pobjede. Jer neće do toga da budu uništeni. Zato dobro pazite. Pazite se, braćo moja i sestre, svojih dijela. Sakrevajte svoja dijela. Gledajte da ona budu sakrivena. Nemojte da vaša dijela čitam ja ili neko drugi. Dozvolite melecima da zapišu vaše djelo i nek sakriju. Da ga nađete na sudnjem danu. Da ne bi na sudnjem danu išli po naplatu onome radi koga ste djelo uradili. Allaha molim da nas ovoga sačuva. Allaha molim da nas sačuva svog mekra. Allaha molim da ne budemo od onih kojima će on postaviti svoje zamke. Allaha molim da nas uputi, da nam proširi vidike, da nam naši grijesi budu proizvedu strah od njega. Da budemo od onih koji će ga stalno moliti za oprost svojih greha. Da uputi naše majke. Da uputi našu djecu. Da uputi naše roditelje. Da uputi nas. Da od nas skloni mržnju, zavist, potvoru, ogovaranje, sumnju jedni isprav drugi. Molim Allah da nas očisti od toga da živimo i radimo zajedno, a da sumnjamo jedni u druge. Allah molim da skloni ovu bolest koja sigurno proizvodi ogromne probleme. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva od spletkaroša i munafika. Da njima vrati ono što im treba. tako Ono što već vidimo radi nalku da im je vratio. Allah subhanahu wa ta'ala molim da sjedini srca muslimana da pomogne džihad i muđahide. Da pomogne sve one koji se bore, rade i trude u želji za njegovim zadovoljstvom. Allah subhanahu wa ta'ala molim da pomogne ovu davu, da nas učusti od onih koji nam spremaju napade. Allah molim da nas poštedi iskušenja koja ne možemo podnijeti, koja nismo u stanju podnijeti. Allah molim da nas sačuva, da nas zaštiti, da nas stavi u svoje okrilje. Allah molim da nas zavoli. Allah molim da nam podari djela zbog koji će On nas zavoljeti. Allah molim da nam oprosti naše grijehe. Allah molim da nas približi sebi. Allah molim da nas približi sebi. Da nas stavi pod svoje okrilje da upoznamo njegova uzvišena imena i njegova savršena svojstva kroz ibadet samo njemu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam oprosti naše grije i sramote pokrije. Alhamdulillahi rabbil alamin. Klimu salam.